Ja pra edhe ditët e Ramazanit, musafirit tonë të bekum ditë pas dite ja erdh dita e fundit kanë mbet edhe disa sahat edhe kohë e shkurt që ai t'na thotë neve lamtumirë fitoj kush fitoj Humbi kush humbi Sot fiton kush fiton Ka humb kush ka humb Sot po niset ngadal ngadal Drita të shuket Ngadal ngadal Drita si është e fuqishme Kur të harxhohet rryma vjen ngadal ngadal tu u dobsu Edhe tash muaji i bekum Ngadal ngadal Dritën e vet është tu e mledh duke thonë po na vjen i bekumi, po na vjen i bekumi, do të shkojmë në xhami, do të falna taravi, do të japëm zeqat, do të japëm sadaka, do të bëjmë vepra të mira, secili duke fol, por tash po e sheh se ka ra ajo bisedë. Tash ka zonë me u qetsu, tash kanë zonë me harru, se do të thot ngadal ngadal, na thot lamtumirë se shkova unë. Vllazën të ndershëm Nuk e di prej ku me ja nis sot Nuk pe di A t'ju gëzoj për ditën e bajramit që na vjen Që është fest e muslimanve fest e madhe Apo t'ju japi ngushllime për mujin e Ramazanit që na shkon S'di ka me ja nis S'po di çka me ju thanë Por inshallah do të mundohna të dyjat me i përmend për mërzinë që na shkon dhe gëzimin që e presim nesër të na vjen. Vllazën të ndershëm, mërzitna për muajn e bekum, se po na shkon një muaj, i cili n'fillim ishte rahmet, mesmi magfirat, fundi lirim prej zjarmit të xhehnemit. Normal, zemra mërzitet, Dhe sytë lotët pikojnë, por nuk guxojmë me thonë tjetër, përveç se Allahu xhele shanuhu ça ka bo kadar. Nuk guxojna me thonë diçka tjetër që hidhron Allahun, ça ka thonë Allahu qajo ka m'u bo. Ramazani po mbaron sot, Por vepra e besimtarit nuk mbaron kurrnjëherë. Muaj bekum mbaroi sot, nuk do të thot më të mbarojmë me namazin. Muaj bekum mbaron sot, nuk do të thot mbarojmë me sadakan. Muaj bekum sot thot po shkoj, nuk do të thot ma namaz nate mos me ba. Muaj Ramazani thot shkova un. Thot dhe nuk do të thot që ma ti Ramazan nafile mos mbash. Se tash Ti tash mbas muajt Ramazanit, dije se je kon Ramazanxhi, se je kon ibadetxhi. Dije se je kon musliman me sezona, nuk je musliman i mirë. Nuk je ashtu si don Allahu dhe pejgamberi alejhi salatu ue selam. Tash ti vetëm se ke marr energji, je i fuqishëm, duhet të vazhdojsh në ibadet. Vëllezër të ndershëm, prej shenjave, alameteve, Ashtë që Allahu xheleshanuhu a ta ka pranue ibadetin tand, 30 dit që i ke bo ibadet Allahut apo jo, shenja ashtë nëse vazhdon me namaz, me vepra t'mira, largosh prej harame që je largu n'Ramazan, dije se bi idhnilah Allahu ta ka pranu ti Ramazanin tand. I pranu, Nëse e lën namazin, e lën ibadetin, vazhdon zanatin e mahershëm, atëherë ti je që gjikon për Ramazanin tand, a ta ka pranu Allahu a jo. Ti gjikon vetë, shikoje veten, nëse nuk vazhdon vepra t'mira, ti mujsh me gjiku, a ta ka pranu Allahu apo jo. Vlla i ndershëm agjërues Dhe motër e ndershme agjëruese Tash po vijnë kadal kadal momentet Që ta përcjellim Njeriun Musafirin më të dashur Lum për atë dhe për ato Të cilët Mbajtën Ramazan Mbajti Ramazan gjuha e vet ta shijojsh ëmbëlsinë e imanit në zemër tënde. Lum për atë i cili veshi i tij mbajti Ramazan, nuk dëgjoi haram, nuk dëgjoi fjalë të ndyta dhe të këqija, vazhdon se inshallah ke me pas hajr dhe bereqet. Lum për atë i cili barku i tij mbajti Ramazan prej harameve, nuk hangër kamatë, nuk hangër haram, dije vllau jem se ushqimi haram është shkak që duaja jote mos pranohet. Mos e humb Ramazanin tand Mos i hup veprat tuja Për një mëkat, për një haram Dije se ai i cili han kamatën Merr kamatën, jep kamatën Dinje vallahi Se i ka shpall luftë Allahit dhe pejgamberit alejhi salatu ue selam Luftë i ka shpall Allahit dhe pejgamberit alejhi salatu ue selam A di kujt i ke shpall luftë I ke shpall atij i cili shpirti jot është n'dorë të atij. Kur don ta merr shpirtin, kur don ta jep. Shndeti është n'dorë të Allahu xhelal I ke shpall luftë atij Mos po ja qet helbet ndonji kamatxhisë Që punon me kamatë Helbet me i shpall luftë Allahu xhelal Asnjoni s'guxon Asnjoni Për këtë ruje veten tënde Largohu prej kamatës Se vallahi mjerë për ty O rob i Allahut Nëse ti Ba punon me kamatë dhe han prej kamatës ushqehesh Vllau jem Motër e ndershme Dije se tash që lum për atë i cili ka mbajt barku i tij Ramazan E ka kuptue me mbajtjen e Ramazanit Me unsinë e barkit t'vet I ka kujtu vllezrit e vet I ka kujtu ato vllezër Të cilët flejnë barkin unët I ka kujtu ato vllezrit të cilët nuk kanë çka me vesh, i ka kujtu ato njerëzi të cilët s'kanë pas ushqim në shtëpiat e tyre, i ka kujtu ato vllezrit që nuk kanë dhe ka thënë, o zot, epu robëve tuj, epu besimtarëve prej halalit dhe furnizoji me halal dhe largoji nga fukarallëku dhe lum për atë i cili e ka zgat dorën në mujin e Ramazanit dhe ju ka ndihmu fukarave, lum për atë se fukaratë kanë prit prej teje dhe prej shokëve tuj të cilët kanë pasuri dhe ju ka dhonë Allahu që t'i gëzojnë ditët e Ramazanit dhe pas Ramazanit, vëllezër të ndershëm, vjen koha që të shkon Ramazani i dashuri jonë, musafiri më i dashur dhe na thotë se ai erdh te ne dhe na gëzoi. Ramazani erdh para 29 ditve apo 29 ditë dhe na gëzoi ai erdh te ne dhe na zgjoi se ishim në gjumë ai erdh te ne dhe na largoi prej haramit ai erdh te ne me rahmet Të përshëndesim se na ngjalle kem të vdekur. Do thom nga ibadeti na ka ngjall. Të përshëndesim musafiri jonë se na more për dore te drejt Allahut dhul xhelal. Të përshëndesim musafiri jonë se ti na zgjove prej gafletit Të përshëndesim se ti na çove të him në xhami të bëjmë ibadet. Të përshëndesim se na tubove në namaz të natës, pa vllazni prej babës dhe prej nënës, po prej krejt vendeve. Wallahi, natën 27 ka pas vllazni në qët xhami prej Kosove. Ka pas vllazni prej Kumanove, ka pas vllazni prej Tetove, ka pas prej lloj-lloj vendeve o vëllezër të ndershëm. Na ka bashkue muaj Ramazanit në këtë xhami Na ka bashku në namaz të natës Për këtë i thojna Të përshëndesim muaj bekum Na mësoi ta kapna rahlen dhe të lexojmë Kur'an Na kapi ki për dorët tona Dhe na shtini në ibadet Na mësoi ki muaj i bekut Që t'i ngresëm durët ka Allahu dhul xhelal Dhe të bojmë dua E përshëndesëm këtë musafir I cili na e zbuti zemran dhe kena nxjerr ndoshta dhe një pikë lot prej sive tonë në mes natës dhe kur kimi bo ibadet Allahut vet. E përshëndesëm këtë musafir i cili na çoi dhe na bani që ta dashurojmë Allahun më shumë dhe Pejgamerin alejhi salatu ue selam e përshëndesim këtë musafir se ki na shtini na nxiti me bo ibadet Allahut dhul xhelal E përshëndesëm këtë musafir Se na boni që ta zgasna dorën ndaj fukarave T'ju japim diçka për hir të Allahut dhul xhelal E falemendrojmë dhe e përshëndetim këtë musafir I cili na ndali zemrën tonë nga haramet Po ashtu e përshëndesim musafirin tonë I cili na boni që të ndalna nga harami Dhe t'i urdhërojmë njerëzit nga të mira Dhe më në fund i thojna musafirit tonë Esselamu alejke o musafiri jonë Selamu alejkum o musafiri jonë, se inshallah së dim se a do të kemi gjallë vitin e ardhshëm që të shijojmë ëmbëlsinë e imanit dhe të ibadetit. O vllezër, çdo njoni prej nesh ka me udhtu, ashtu siç na udhton musafiri jonë, secili prej nesh do të udhton për në ahiret, dhe asnjoni këtu s'ka me mbet, edhe musafiri jonë do të udhton, Lum për ato të cilët dinë ditën ta shfrytëzojnë këtë musafir Pejgameri alejhi salatu ue selam Ka thonë Allahi dhul xhelal Pejgamerit alejhi salatu selam Jeto sa të dush Pa vdek nuk ka çare Doje ka të dush Pa të ndaj prej atij nuk ke çare Edhe ne e dojmë këtë musafir Kena qef që të rrijë këtu në mesin tonë Se shejtanët janë burgosur Rahmeti Allahut zbret Magfireti Allahut Krejt Kena qef me kon me na Sevapet i kina duplo Dyfish Kena qef Por Allahu ka bo kader Ki që të shkon Dhe do të shkon Po lusëm Allahun Që Allahu inshallah ibadetet tona të na i pranon Vlla i dashur Kështu po i thojna musafirit tonë Po i thojna mujit të Ramazanit O Ramazan O Ramazan, kur shkojsh te Allahu jonë, thuaj, thuaj Allahut tonë, që na ke gjet neve në xhami tu bo ibadet. Thuaj Allahut tonë, tregoji se na e dojmë Allahun dhul xhelal. Thuaj Allahut tonë, që ne e falemenderojmë atë dhe nuk e harrojmë. Thuaj Allahut tonë, që ne kërkojmë ndihmë dhe ne bëjmë ibadet dhe bëjmë vepra të mira. O Ramazan, na përkujto te Allahu dhul Xhelal Na përkujto dhe thuj Allahut Robët e tu kërkojshin rahmet Robët e tu kërkojshin mëshirën tënde o Allah Robët e tu ju frikshin prej zjarrmit xhehnemit o Allah Robët e tu ishin të dobët kërkojshin ndihmë prej teje Robët e tu ishin fukara, kërkojshin pasuri. Robët e tu o Allah, ato ishin të dobët dhe kërkojshin fuqinë tënde. Ato shpresojshin rahmetin tënd në dunja dhe në ahiret. I thojmë, o Ramazan, na përkujto te Allahu dhul xhelal, thuaj se umeti i Muhammedit a.s. është i marrët nëpër këmbë, armiqtë e Allahut e kanë marrë nëpër këmbë, Thuj Allahut të na ndihmon, na përkujto te Allahu dhul xhelal dhe jepe besën dhe thuj Allahut xhele shanuhu që të na forcon. O vllezër, duhet të shtojmë ibadetin tonë, duhet të vazhdojmë edhe mbas Ramazanit me urdhërim nga e mira, ndalim nga e keqja. Duhet ta falemenderojmë Allahun xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu rregullisht Dikush prej njerëzve Mendon dhe akuzon Thotë se dua nuk bën dikush prej njerëzve, prej besimtarëve, se për fat keq, duan kur bën besimtari për ushqim, bukë e krip, bukë e qepë e hudër, çka do të kesh do të thosh alhamdulillah që Allahu më dha me hangër. E te na për fat keq, e kanë mësu veç kur ka naj darkë, naj mevlud, naj qelime, naj suneti e diçka, mirë të bëjmë dua. Domethënë kur ka bakllavë dhe tatli dhe sutlijash dhe indijanka dhe torta dhe tulluma, me bë dua. Kur ke bukë e pasul, mos me bë dua, ha? Kështu, ha? Edhe plus na akuzojni se ne nuk bëjmë dua. Jo, ne bëjmë dua rregullisht, ndash patëm pasul, ndash bukë e krip, ndash bukë e mish t'pjekët, ndash skarë, ne falënderojmë Allahun. Kështu duhet të jesh. Ndash patëm ushqim t'dobët, ndash ushqim të fortë, e falënderojmë Allahun xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu. Kështu që ta falënderojmë Allahun xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu pa ndërprerë. Ta lusim Allahun që Allahu të na mbulojë gjynahet tona dhe ta lusim Allahun xhele shanuhu ua xhele xhelaluhu që të na mëshiron. Dhe më në fund i thoj musafirit tonë, Lamtumirë o musafiri jonë Shkon por ne jena të mërzitur Por nuk thojna tjetër Përveç çka ka thonë Allahu Xhelle Shanuhu Xhelle Shanuhu Inna lillahi wa inna ilejhi raxhiun Ne jena të Allahut Dhe te Allahu Xhelle Shanuhu do të kthehena Ne jena të Allahut Dhe te Allahu Xhelle Shanuhu Xhelle Shanuhu do të kthehena Vllazën të ndershëm Tash do të kalojmë në pjesën e dytë Të bajramit Dhe t'i cekim disa rregulla bi idhnilah Prej rregullave të bajramit Se nesër është dita bajramit Kjo është në vit po ndodh dy herë bajram, për këtë kena nevojë për me i përsërit disa ahkam, disa rregulla që t'i dina nesër, jo nesër të dilna në xhami s'dim çka me bo. Nesër pregatitna për bajram s'dim çka me bo. Vllaz të ndershëm, prej sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam është ditën e parë të bajramit me bo tekbir. Me thon tekbir, prej atë ditë që vërtetohet që është bajram, për shembull sot më mbaron delhona, nesër është bajram, që të pastrohet, të lahet me një fjalë tjetër para se me dalë namazin e bajramit. Të veshë tesha të mira të bukura, t'i parfumose teshat e veta me parfum dhe të dalë për namazin e bajramit që të kallëzojsh begatinë nimetin e Allahut xhelle shanuhu që ta ka dhënë ti. 3. Në fitër bajramin tash para se me dal namazin e bajramit han disa hurma ose ëmbëlsi me tregu që mo ti nuk je Ramazan. Han diçka para se me dal në xhami. Këtë dunjon të shqetsu Neve na vjen marre me thonë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu është ma i madh Nuk ka zot tjetër që e meriton adhurim përveç Allahut xhelle shanuhu Allahu është i madhë dhe atij i takon falemenderimi Se na vjen marre neve Duhet të na ngjallë na dridhet Shkupi Prej fjalës Allahu akbar, Allahu akbar Tuke shku në xhami Kështu e kanë bo sahabët Radi Allahu anhum Prej sunetit është me shku kah ana Për shembull vjen kah dera e parë Jaja Pashës Kur del S'kina namaz? Ja, e ke namazin. Namazin e ke të plot. Por është ma mirë atje. Kështu e ka bo Pejgamberi Alejhi Salatu Veselam Qe s'kena vend ku të gjojnë atë një hapsir Atëherë tjetër është Por namazi është i pranun kush e fal në xhami Namazi është i pranun kush e fal në xhami Shtat, vllazën të ndershëm Namazi i bajramit falet dy reqatë e dini Dhe hoxhallarët jua kallzojnë se qysh falet metoda Dhe pas asaj dëgjohet hutbja Ligjëratën që e mba hoxha Nuk është farz me ndëgju Nuk është kusht Nëse don e ndëgjon A për me shku e ke drejtë shkojsh Nuk është farz me ndëgju A ti e ke obligim me fal namazin A edhe na është sunnet Me ja bo për hajr njoni-tjetrit është sunnet me ja bo për hajr Me i thonë Allahu i pranoftë ibadetet tona dhe t'juve Allahu na pranoftë ibadetin Kështu është sunnet Pastaj me shku vizitë me vizitu vllezrit tuj I njofte, ka të njofsh, selam, sidomos me vllezrit, me vllezrit tuj prej babe prej nane, me kujshi, me mahall, bon vaki i dhnu, ta ka shajt dikush diçka, e të ka ofendu, apo për një megje, për një zet santim një dhnu, apo për një bllok pse ka ra në oborrin e vllavit tand, apo gratë pse kanë fol një dhnu, apo fëmija pse janë shajt dhe s'kanë shku, e ti me vllavin tand me u prish. Nuk ban, nuk ban. Tre dit mbi tre dit nëse nuk fol namazi jot s'pranohet, kot se vin n'xhami. Ai i cili nuk fol me vllavin e vet, mbi tre dit namazi atij nuk pranohet. Bon tobe te Allahu, shko nesër mas namaz sabahit, merre në qafë, merre në gryk, vllavin ton, dhe thuj ma bën hallall be vlla, se unë i kisha dëgju gratë. Se shkak i shkatrrimit vllaznive janë gratë. Po, ditën e Bajramit bojn muslimant gjuna. Vetëm u gëzu me i bo ibadet Allahut, nuk është vllezër të ndershëm Bajram me vesh tesha t'mira dhe të bukra. Bajram është kujt i falen gjunahet. Gjunahet kujt i falen. Prej gjunaheve vllezër të ndershëm është përshëndetja e grave, tash secili prej nesh shkojm nëpër fise, nëpër mahall, s'po folna, për motër, për hall, për teze, për cucën e vllait, për cucën e motrës, nuk po folna për këto ne. S'po folna për këta, për gra tjera të kushrive, të kushrinjve, ku e di qka, hajte bajram për ngrin, po qka e ki ti me marr ngrin, marr, cucën e madhe 20 vetë, 25 vetë. Kjo haram, për dore me ja ngjit grave të huja, të kushrive, të hallës, e, e, brezi pestë i gjashtë, ku e di qka, e ki haram me ja ngjit për dore. Kjo është haram, mëkat i bën Allah xhelleshanuhu. Ti me të vërtet shkon me e lidh lidhjen farefisnore, ti po hin në haram, për qatë nuk ka bereqet nëpër shpia tona. Pejgamberi a.s. thot, Ma mirë është një hekër me ta marrë me ta ngul në krye, në krye një hekër. Thotë se sa me ja ngjit një grues për dore, të cilën nuk e ke pi këto çka i përmendëm, motër, hall, teze, çocën e vllait, të motrës, non e kështu me radhë. Nonën grues, ban grues me ngjit për dore. Gjyshes, gjyshes do nonën e grues. Ban, e do thom o vllazni, për këtë duhet të kena të kujdesshëm, duhet të kena kujdes mos hina në haram ditën e parë të Bajramit. Pastaj prej gabimeve është Qi bojn harxhime Për shembul shkon ju blen fmive petarda Bumbica ne i thona A dha 20 milar, 30 milar, bam, bum, bam, bum Njerzit n'namaz, ai s'le rahat ti me fal namazin e bajramit Kjo është harxhim kot e kot Allah nuk e don këtë Kjo është israf Ndimoj vlla, qeto bumbica që ki ble Bleja një fmijes një par këpuca, apo një par qarap, një fukaras Pastaj thot dikush po une kam edhe për qarap mi ble fukaras Edhe bumbica mi ble djalit tem fmijes Ja, por po nuk lejohet Se është israf, këto këto Allahu s'është i knaqt me to Pastaj, prej gabimeve i treti është që e festojnë bajramin me muzikë Mblidhen do këngtarë, vjet unë njefta një këngtare e kishin pas Edhe festimi i ditës bajramit E janë mbledh e këngtarja po knon E këto po vallzojnë, e këto po fishkllojnë E këto dorë te drogë, krejt haram e çfarë bereqeti ka A po sheh që Ramazani aty s'po ka u pranohet A po sheh, prej ditës parë është që shki problem E nuk ban o vllazni, nuk festohet dita e bajramit ibadeti me muzikë dhe haram. Nuk festohet. Pastaj duhet të largona prej çdo gjynahi të vogël që është. Të na pastron dhe të na pranon ibadetin tonë. Pastaj vëllezër të ndershëm, dita e bajramit është një festë për muslimanët. Por duhet t'i kujtojmë vëllezërit tanë kudo që janë në rruzullin tokësor. Vëllezërit tanë kudo që janë. Vjen një letër prej një vend të muslimanëve, duke ju thonë muslimanëve, "Assalamu alaikum, o ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam, o ummet i dashur, o ummet prej më të mirëve çka jeni." Thotë a i keni harru vëllezërit tuaj. A keni harru vëllezërit tuaj thotë se ka hin Ramazani, prej ditës së parë të Ramazanit ne jena duke u sulmu. Me tradhtinë që na kanë bo vëllezërit tonë prej babe, prej nane, se zemrat e tyre u bonë më të forta se guri dhe na tradhtun. O umet i dashur, thotë O umet i dashur, thotë a e dini se ne Çelim iftar dhe hamë syfyr Me zonin e raketave të armiqve të Allahut Dhe me gjylet e topave Dhe me kërcëllimin e pushkëve dhe të armëve Thotë ne nuk e dimë kur është iftar dhe syfyr Vetëm kur të na hinë armiqtë e Allahut në shtëpi O umet, o ju muslimanë O ju muslimanë, thotë a e dini se tash Po vjen bajrami edhe disa ditë Domethënë nesër është. Këtë kanë shkrujt para disa ditëve. A dini thotë se po vjen Bajrami edhe disa ditë. A harruat thotë kryeqytetin e khalifetit. A kaq ne nuk peshojmë në zemrat tuja. A dini se krejt muslimanët në rruzullin tokësor thotë pregaditen për Bajram. Krejt në rruzullin tokësor muslimanët blejnë lule për Bajram. Blejnë bakllava dhe kadaif për Bajram. Krejt muslimanët i zbukurojnë rrugët e tyre dhe i lyjnë shtëpiat e tyre me boja dhe me ngjyra. Krejt thotë muslimanët, po drejtohen dhe me parfum po drejtohen, por për fat të keq thotë, ne këtu ku jena, shpiat tona ndrojnë e kanë një ngjyrë tjetër. Shpiat tona po lyhen me një ngjyrë të çuditshme, ajo thotë ngjyra e gjakut. Shpiat tona po lyhen me gjak ditën e Bajramit. Shpiat tona thotë, po parfimosen me erën e gjakut të shehidave. Sokakët tonë thotë, mbushet me erë origjinale të parfimit që vriten në rrugën e Allahut dhul xhelal. Kështu thotë jena tu e prit bajramin. Kështu thotë jena tu e prit bajramin. Ju thotë i zbukuroni shpiat tuja me dekore, me lloj lloj ngjyra, e kurse muret tona, po zbukurohen dhe po lyhen me ngjyrë të gjakut. Tha nuk kam çka të tham. Nuk kam çka të tham o umet, vetëm po thras o Salahuddin Ejubi ku je. Nuk kam çka të tham, vetëm po shikoj mos po del dëni burr prej burra si Salahuddin Ejubi. Thot edhe nuk dëgjoj zon tjetër përveç se zonat e munafikave që japën përgjegje. Po tham kështu, ju çoj thot selam krejt umetit të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Mos na harroni se keni hak ndaj vllezërve tuj. Po vet ki umet Po vesën këto musliman Ku rrugët e tyre Me xhenaze janë të mbushura Ki umet po thrasën Ku shpijat e tyre me ngjyrë të gjakut Janë përly murnat e tyre Po thrasën dhe thonë Ku është Muatesimi Ku është Halid bin Welidi Ku është Kutuz Ku është Izzeddin El Kasami? Ku është Izzeddin bin Abdus Selam? Ku është Ibn Tejmija? Ku është Muhammed bin Abdul Wahabi? Askush nuk përgjegjet o vllazën të ndershëm. Janë dobsu, muslimant janë duke qajt hallin e tyre. Muslimanve ju mirret nderi nëpër kam. Muslimanve vllazni, po ju mirret evladi nëpër kam. Për këtë gjithë muslimant, Gjithë besimtarë, pa pas dyshim, duhet bashkohen, duhet bahen një grusht që ta adhurojnë Allahun dhul xhelal. T'i kthehen Kur'anit dhe Sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, se nëse coptofna, nëse përçana ndërmjet veti, wallahi shumë kollaj e ka armiki Allahut të sundon. Por mos t'harrojmë çky musibet, çkjo fatkeqësi që ju ka ardh muslimanëve, është prej mëkateve dhe gjynaheve tona, se Allahu thot në Kur'an, "Kul Huwa min indi anfusikum. Thuaj, kjo është prej veprave tuja. Kjo është prej vet vetës juj se ju e kini bo. Kur e kini harru Allahun, Allahi xhelleshanuhu wa xhellexhelaluhu, ja ka mundsu armiqve të Allahut që t'ju mundojnë dhe t'ju sulmojnë. Po vllazni. Musliman sot në qytetet e muslimanëve, ato po presin Bajramin. Në ato qytete o vllazën të ndershëm, ato nuk kanë gzim, ato kanë hidhrim. Në ato qytete nuk kanë rrugdalje, ato kanë vetëm azab. Në ato qytete nuk ka jetë, aty ka vdekje. Pse? Ato në vend të presën ëmbëlsina dhe knasia, pritin bombardimet e armiqve të Allahut dhul xhelal. Po, vllazën të ndershëm. Kështu janë te prit fëmijt e muslimanve, kështu janë te prit ditën e bajramit, duke gjujtë, ato vllazni nuk kërkojnë tesha të mira, ato nuk kërkojnë të veshën, ato kërkojnë qefin t'i varrosin të vdekmit e vet. Ato nuk kërkojnë të kënaqen, ato kërkojnë varreza t'i shtinë vdekmit e vet. Për shkak se ja kanë ba zabran edhe xhenazët m'i çu te vorret me i shti në tokë. Po vllazën të ndershëm. Ato nuk kërkojnë tesha, kërkojnë qefin mas pakti për të vdekmit e tyre. Ato vllazën të ndershëm nuk kërkojnë ëmbëlsina, ato kërkojnë ilaçe që të plagosmit e vet, që t'i shërojnë. Ato vllazni nuk kërkojnë diçka të gëzohen, kërkojnë rahmetin e Allahut që Allahu t'i mëshiron. O vëllezër të ndershëm, kështu muslimant janë duke thonë, i ngrenë durët dhe kërkojnë ndihmë prej muslimanëve, por muslimanët janë tu fjet, askush dert nuk e ka. Po ju tham atyve muslimanëve, atyre që i kanë çu këto letrat, na leni neve na gjujni në bërllok, po ngrini durët nga qielli, ngreni nga Allahu dhul xhelal, ai i cili ju ndihmon, ai i cili ju ndëgjon, ai i cili ju mbien ndihmën, ai i cili ju largon armiqtë Allahu dhul xhelal. Po vllazni, i kena harru vëllezërit ton, Mos folna për rruzin toksor, i kena harru fukarat dhe jetimat në vendin ton. Allahu inshallah të na mëshiron. Po vllaz të ndershëm. Tash ju tregoj rastin ngjarjen që e vuna emrin kësaj ligjërate, jetimi apo fukaraja në ditën e Bajramit. U ndal një ditë Selmanofi musliman. U ndal një ditë Selmanofi u dridhke prej ftoftit prej borës të madhe. Shikojke nga bira e murit ku plumbat e kishin shpu murin. Dhe i thojke nënës vet, i pa një grup muslimanëve atin fshat duke shku, duke thon Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illa Allah. I thot nënës vet, Selmanofi thot oj non, çka janë tu fal këto njerëzi? Çka janë tu bo? Thot nëna vet, se s'i ka pa tjetër dit. Thot biri nënës, muslimanët kanë dal me fal Bajramin. Muslimanët kanë dal me fal Bajramin, po thot qi është oj non ki Bajram. Qi t'kona ki bajram, i thot nona e vet, i përgjegjet birit vet, ajo ishte duke ja rrnue tesha djalit vet. Ja kish marrë se s'kishte tesha të reja t'i bleje, ishte duke ja arnue se ishin shki, tha namazi bajramit o bir jem. I thot Selmanofi, çfarë namaz bajrami kona oj non? Çka është ki namaz? Nona i përgjegjet thot, ki namaz vjen o bir jem dy herë në vit. Ki bajram thot na vjen dhe e falin musliman. Selmanofi tha s'e kam pa oj non S'e kam pa këtë bajram Tha ki nuk është njeri o biri nanës Ki është tha bajram fejës Fejës është o biri jem Tha ki vjen bas mujtë të Ramazanit edhe bas haxhit Selmanofi atër i kthei nanës vetë Tha atëher oj nanë këto konan dit nuk kona njeri Thotë po biri nanës Tha po thot oj nanë Çka bojnë njerëzit në ditën e bajramit Nana i përgjegjet thot biri jem Njerëzit gëzohen, njerëzit ditën e Bajramit veshin tesha të reja, njerëzit ditën e Bajramit ndreqin ushqime, bojnë ëmbëlsina, hanë mirë, eshtu nosh. Selmanofi u ndal tha, "Nona ime, po tha ne nuk kena buk." Oj non tha ne nuk kena buk. Oj non tha nuk kena me pi. Oj non tha na ka mbet veç një cop buk e thate dhe era ka zon me i ardh. Nona vet, mundoh ke djalin e vet, që mos ta shqetësoje, Tha si do të gëzoham oj nanë tha ditën e bajramit Kur tha babën tem ma kanë vra mu armiqtë e Allahut Si do të gëzoham oj nanë tha unë sot Kur tha motrën teme ma kanë marrë armiqtë e Allahut Nuk e di babën ma vran Motrën ma kanë marrë Nuk di oj nanë qysh gëzona Pastaj nana e vet që u përgjegj djalit vet Ishte duke arnue teshat e saj dhe i tha boll o biri nanës e preki nanën zemër ia kujtoi burrin ia kujtoi vajzën që ia morën hajt më burri ka vdek ka shku te Allahu dhul xhelal por po vajzën asaj ku e kanë çu çka janë tu ba armiqtë e Allahut me vajzën e re të saj i tha boll o biri nanës më vete për bajramin të kallzova ma çka më ta qe pastaj u ndal Selmanofi e qëlloi nanën e vet dhe zu të dridhet prej ftoftit të madh Tha oj nanë, Qata musliman që më kallzove Matanë detit Tha a gazmohen A gëzohen këtë ditë Tha po U ndal nëna Tha po o biri nënës Gëzohen at ditë Ashtu thotë ene ne jena gëzu ma herët Thotë ene ne pak ma herët Para disa vitve jena gëzu o biri jem Ashtu si janë gëzu muslimant Selmanofi Tha oj nënë Por po ne nuk jena tu ngi ma barkin me bukë Oj nanë tha nuk jena tu shiju Tha ambëlsinë dhe të knaqshmen për bajram Prej se na kanë hi armiqtë e Allahut n'vendin tonë Prej se kanë ardhë në tokën tonë Përveç jena tu e provu vdekjen Azabin, frigën e kështu me radhë Nana vet e qëlloi djalin e vet Zun t'i shpërthejnë lotët Afroi djalin e vet Dhe kur e dëgjoi djali imamin Selmanofi duke thonë imami O ju musliman Çonja dhe falja namazin e bajramit Për hajr ju koftë bajrami Kështu muslimant o vllazën të ndershëm Kështu e festojnë bajramin Ki fmi ka ndodhë në Çeçeni I cili nuk e ka shiju knaqsinë S'e ka ndi knaqsinë e babas Nuk e ka ni knaqsinë e motrës të vet Gjithmonë si fmi e ka pas dert Ka thonë kush ma vrajti babën tem Kush ma mor motrën teme E pastaj do t'i thonë Selmanofit terrorist Normal i thonë terrorist Të ta marrë ty dikush motrën Të ta marrë të ta vrasë dikush babën Do ta shohsh se ti si ki m'u sjell dhe çfarë morali ki me pas dhe më në fund vëllaz të ndershëm I thona çdo agjëruesit Dhe çdo agjëruese Vllau jem Motër e ndershme Ja pra nesër Po lind dielli i ri Po dalin rrezet Do të veshish tesha të bukra Do të veshish tesha të reja Do të hash prej lloj lloj të ushqimeve Që i ke pregatit për nesër Mos e harro fëmijën jetim Mos e harro fukaranë Mos se edhe ai ka qef që ta ketë babën e vet ngat veti Ka qejf që baba i vet ta marre për dore n' namazin e bajramit. Ka qejf edhe qaj fëmijë që baba i vet ta ulje në prehën dhe ta puthje evladin e vet. Ka qejf që baba vet të luje me evladin e vet. Po vllezër të ndershëm, mos e harro edhe at jetimen, e cila është e vogël, edhe ajo ka qejf ta veshë një fëstan të bukur, edhe ajo ka qejf të tallohet me shoqet, Kur të dalën nesër në rrugë, mos t'i thojmë fëmija e filonit jetimit,, mos t'i thot evladi jot, ti a s'paske ble këpuca, ti a s'paske ble fëstan, ti a s'paske ble një këmish, të bohna ne, që barabar, që mos të nënçmohet fëmija e jetimit dhe fukaras, që ta shikoje knaqësien. Kështu thonë evladët e jetimave, edhe ato kërkojnë babën e vet, edhe ato thonë edhe ne kena hak, Që të luje me ne baba jon Edhe ne kena hak që baba jon të na ulje në prehën në ditën e bajramit Edhe ne kena hak të veshna tesha të bukra dhe të mira Edhe ne kena hak thot që ne të gzohna në ditën e bajramit Se edhe ne jemi musliman Po vllezër të ndershëm Kështu armiqtë e Allahut xhel-le shanuhu xhel-le xhelaluhu Kështu armiqtë e Allahut i kanë mërzit muslimant Kështu fëmija musliman thot ku është baba jam Ku është baba jam? Ku është baba jam? Po nuk i kthehet baba i vet, veçse në ahiret në xhenetin e Allahut dhul xhelal. Vëllazër, armiqtë e Allahut gjithmonë janë mundu t'i shqetësojnë muslimant, t'i mërzitin muslimant. Në vitin 1895 Në vitin 1895 kur kanë sundu Osmanlit, e kanë pas me ligj zabran femna të dale në rrugë me tesha, me hixhab, me mblume, me peçe, nëse e ka të zbukurume, nëse e ka të holl, nëse i ka tesha që i tërheqën, e kanë ndalu vëllezër të ndershëm. Pastaj në vitin 1923 kanë depërtu armiqtë e Allahut, qafirat, armiqtë e Allahut dhe e kanë prish motrën muslimane, femnën muslimane në Turki, e para e cila ka dal të dale mis në gjithë Evropën. Ka dal mis, pastaj ka dal ai kryetari i gjithë Evropës, i Komisionit të Evropës dhe ju ka thonë, o ju shoqni, o ju armiqt e Allahut, mbas 1400 vjetve e morëm n'dor fituam. Thot, arritëm qëllimin që gruen muslimane ta qesna për mis, e dini si delon misat mo. Thot, kemi arrit që femnën muslimane ta qesna mis cullakone, do thot. Ja pra thot, kqyrnja mbesën e sultanit Othmanit Sulejman Kanunit. Kur ka dalë ajo cullak aty, ju ka thonë kqyrnja mbesën e muslimanve që ç'ka dalë cullak. E arritëm qëllimin. Kështu thojn armiqtë e Allahut dhul xhelal. Qafën Allahu ja theftë insha Allah. Mos mbashtrofna me fjalë të armiqve të Allahut dhul xhelal. Pastaj ju ka thonë, kapni gotat e rakis të pim, thot se i fituam muslimant, i mbashtruam muslimant, mos të mbashtrofna mbas zakoneve të huja, Mos të mashtrohen pas traditave të huja, se ato gjithmonë kanë dashur na mërzitin, ato gjithmonë kanë dashur që jena nën kamb të atyre. Vllazëri, edhe më fund, mos t'i harrojmë fukarat. Shpejto se vallahi do të qajsh për këtë ditën e kiametit. Do të dëshirojsh që ta ndihmosh një fukara, një jetim, se pejgamberi alejhi selam ka thonë, "Unë dhe ai i cili e financon një jetim është barabar në ahiret, si këto dy gishta në xhenetin e Allahut." Me pejgamberin e Allahut do të jesh afër, kush e ushqen një jetim, dhe me pejgamberët dhe me shehidat vllazër të ndershëm ku e kena qëllu është prej Allahut ku kam gabu është prej meje edhe prej shejtanit meqenëse s'dashta që kaq ta zgati por kaderi Allahut kështu paska dasht paska dasht Allahu dhe kështu u ba o vllazni më në fund unë e kërkoj hallallëk prej gjithë xhematit ndoshta kam gabu dikun dhe ndoshta dikush është prek me fjalë por nuk janë kon ato fjalë për me ofendu një musliman Kurrnjëherë qët nijet s'e kena Po është kanë për qëllim Me qëllim të mirë që të përmirësohna prej gabimeve Dhe me qëllim që Dhimtat që i kena në zemër Dona t'i shprehna që t'i përmirësojmë gabimet Edhe inshallah Allahu ja pranon Juve edhe neve ibadetet që i kena bo Ramazan Edhe inshallah Allahu na falë gjynahet dhe gjithë n'xhenetin firdeus na çon Dhe për sabrin që i keni bo Allahu me xhenet veç ja pagun Me tjetër se s'mujnë me ja pagut kurkush Dhe më në fund për hajr ju koftë bajrami Se tjetërkush është nisur për bajram këto